Dvyliktas skirsnis Maršanžy, autorius reakcinės epopėjos poetiškoji Galija, kurioje pamėgdžiojo Šatobriano krikščionybės genijų ir kankinius. Dar Lenkuras, produktingas trečiailis rašytojas, autorius poemos Karolėjida, kurioje apdainavo burbonus. Koten, prancūzų rašytoja, sentimentalių meilės romanų autorė, tame tarpe romanų Klara Alba ir Matilda – Pastra italų kompozitorius Kosta panaudojo siužetų operai Malekadelis. Institutas išbraukė iš savo sąrašų akademiką Napoleoną Bonapartą. Karališko įsakų Angulemas buvo paverstas jūreivystės mokykla, įdant nenukentėtų patsai monarchinės valdžios principas. Juk Angulemo kunigaikštis buvo didysis admirolas. Taigi Angulemo miestas teisėtai privalėjo turėti visas jūrų uosto privilegijas. Ministrų taryboje buvo svarstomas klausimas, ar galima leisti spausdinti vinjetes, vaizduojančias akrobatinius pratimus, kurie teikė Frankonė fišoms dvi prasmiškumą ir traukė ištisas minės gatvės iš dykelių. Ponas Paeras, Agnezos autorius, geras žmogelis, kvadratinių veidų, su karpans kruosto, dirigavo nedideliems intimiems kamerinės muzikos koncertams pas Markizienę de Sasane Vil Leveko gatvėje. Frankonį žinomas cirko laikytojas Paryžiuje, jojikas jaunystėje buvo klounas ir akrobatas. PR 1771-1839 italų kompozitorius, kurio operos buvo statomos Paryžiuje. Agneza geriausias jo kūrinys. Visos jaunos merginos dainavo Sen Avelio atsiskyrėlį, kurio tekstą parašė Edmonas Žero. Žurnalas Geltonasis nykštukas pavirto veidrodžiu. Lambleno kavinė palaikė imperatorių norėdama įgiešti Valua kaviniai, kuri palaikė Burbonus. Berį kunigaikštis, kurio kažkur tamsoje tykojo Luvelis, ką tik buvo apvesdintas su viena Sicilijos princese. Buvo praėję metai nuo ponios destal mirties. Gvardiečiai išvilpimų sutikdavo panelę Mars. Geltonasis nykštukas satyrinis žurnalas įsteigtas 1814 metais ir uždarytas 1815. Berį kunigaikštis, grafo Dartua, būsimojo prancūzijos karaliaus Karolio X antrasis sunus, į kurį restauruotieji burbonai žiūrėjo kaip į galimą prancūzijos osto įpėdinį. 1820 m. vasario 13 dieną jį užmušė darbininkas Šikšnius Pieras Luvelis – Šis teroristinis aktas buvo restauracijos laikų baltojo teroro padarinys. Pone Destal 1766-1817 žinoma prancūzų rašytoja, panelė Mars 1779-1847 garsi prancūzų aktorė. Didieji dienraščiai pasidarė visai mažiukai – Formatai buvo sumažinti, tačiau jų laisvė buvo didelė. Konstitucionalistas iš tikrųjų buvo konstitucionalus. Prancūzų buržasinės spaudos fiktyvę laisvę sudarė tai, kad trumpą laiką buvo panaikinta preliminarinė cenzūra, vėl atstatyta po berį kunigaikščio užmušimo 1820 metais. Konstitucionalistas vienas iš populiariausių kairiosios nuosaikiai liberališkos buržazijos grupuotės laikraštis restauracijos laikotarpiu. Minerva Šatobriano pavardę rašė ne Šatobriant, bet Šatobriant. Šioji T vietoje D davė buržuą progos pasijuokti iš didžiojo rašytojo. Nedori žurnalistai parsidaviliškuose laikraščiuose įžeidinėjo 1815 metų ištremtuosius. Davidas jau nebebuvo talentingas – Arnau nebebuvo protingas, Karnau nebebuvo doringas, Sultas nebuvo laimėjęs ne vienos pergalės. Davidas 1748-1825 žymus prancūzų dairininkas, klasicistas, revoliucijos dalyvis, konvento narys, vėliau buvo Napoleono globojamas. Arno 1766-1834 poetas ir pasakėčių rašytojas. Karnu 1753-1823 konvento ir visuomenės gelbėjimo komiteto veikėjas Burbonų ištremtas iš Prancūzijos. Sultas 1796-1851 Napoleono kariuomenės maršalas išgarsėjęs kautinėse prie Austerlico ir kovose Ispanijoje. Napoleonas, ir tai tiesa, jau nebebuvo genialus. Niekam nėra paslaptis, kad laiškai adresuoti ištremtiesiems už Prancūzijos ribų labai retai juos pasiekdavo, nes policija laikė savo šventą pareigą juos perimti. Šis faktas anaip tol nėra naujas. Jau Dekartas, būdamas ištremime, šituo skundėsi. Kai Davidas viename Belgijos laikraštyje pareiškė šiokį tokį nepasitenkinimą, kad negauna jam siūstų laiškų, Royalistiniai spaudai šitai pasirodė taip juokinga, kad ji šią progą iš tremtinio gerokai pasišaipė. Vieni sakė, karalžudžiai, o kiti balsavusiai už mirties bausmę. Vieni sakė priešai, o kiti sąjungininkai, vieni sakė Napoleonas, o kiti Buonapartė, ir tatai skyrė žmonės vieną nuo kito labiau negu praraja. Visi sveiko proto žmonės sutiko, kad revoliucijų erą visiems laikams užbaigė karalius Liudvikas XVIII, pramintas nemirtinguoju Hartijos autoriumi. Ant naujo tilto pylimo, ant piedestalo, laukiančio Henriko ketvirtojo statulos buvo iškaltas žodis redivyvus, prisikėlęs iš mirusiųjų latiniškai. Ponas Pie Terezos gatvėje numeris ketvirtas ruošė slaptą sambūrį monarchijai sutvirtinti. Dešiniosios pusės vadovai kebliais atvejais sakydavo, reikia parašyti bako – ponai Kaniuelis, O Mahony ir D. Šabdelenas, karaliaus vyresniojo brolio skatinami, bendrais bruožais atmetė tai, kas vėliau turėjo tapti pakrantis samokslu. Juodasis sektukas savo ruoštų taip pat ruošė samokslą. Delaverdry baudėsi su Trogovu, ponas Dekazas, truputį liberalas, viešpatavo protams. Bakodė Romanas baronas aršus rojalistas, rekcingiausių puikiųjų rūmų narys 1815-16 metais. Juodojo sektuko draugija – slapta liberalinių bruža draugija, kurios byla vyko 1817 metais. Dekazas, Liudviko 18 ministras pirmininkas restauracijos pradžioje laviravęs tarp liberalų ir ultrarojalistų. Pastarieji siekdami nuversti Dekazą organizavo prieš jį pakrantį sąmokslą. Vėliau dekazas tapo vienu iš kraštutiniausių reakcionierių. Šatobrianas kiekvieną rytą stovėdavo prie savo lango Sen Dominiko gatvėj numeris 27, apsevęs madingomis ilgomis kelnėmis ir šlepetimis, šilkinės karele apsryšę žilą galvą ir pasidėjęs priešai save pilną komplektą dantisto instrumentų – Įbedęs akis į veidrodį rakinėdavo savo puikius dantis, drauge diktuodamas ponui Pilaržui savo sekretoriui veikalo monarchija pagal hartiją įvairius variantus. Šatobrianas 1768-1848, prancūzų rašytojas ir politinis veikėjas, pripažintas vadas katalikiškosios ir royalistinės reakcijos – nukreiptos prieš 18 amžiaus šviečiamąją literatūrą ir filosofiją, apybraižą apie revoliucijos krikščionybės genijus, reakcinio romantizmo galva, apysakos Renė ir Atala. Autoritetinga kritika teikia pirmenybę Lafonui prieš Talma. Ponas de Felecas pasirašinėjo raidę A, ponas Hoffmanas pasirašinėjo raidę Z. Šarlis Nodie rašė Terezą Ober, Ištuoka buvo panaikinta, licėjai buvo vadinami koležais, koležų mokiniai su aukso lelyje prie apikaklių pešėsi dėl Romos karaliaus. Talma, garsus tragedijų aktorius, novatorius, iškilęs revoliucijos periodu. Lafonas, taip pat žymus aktorius, vaidinęs vėliau už Talma nuo 1800 metų. Rūmų slaptoji policija pranešinėjo jos karališkai aukštybei – Šarturo kunigaikštieniai, kad visur įstatytame portrete Orleano kunigaikštis husarų generolo pulkininko uniforma, šauniau atrodo negu berį kunigaikštis dragūnų generolo pulkininko uniforma. Tai buvo gan didelis nemalonumas. Paryžiaus miestas savo lėšomis vykdė paauksinto invalidų namų kupolo atnaudinimą. Rimti žmonės klausinėjo vienas kitą, kaip tuo ar kitu atveju pasielgtų ponas D. Trenkė lagas, pono Klozelio de Montalio nuomonė, kai kuriais klausimais nesutapo su pono Klozelio de Kusergo nuomonė, ponas de Salaberį buvo nepatenkintas, komedijų autorius Pikaras priimtas į akademijos narius, kur negalėjo patekti komedijų autorius Moljeras, statė du Filiberus Odeone, kurio frontone nuplėštų raidžių žymės leido visiškai aiškiai skaityti užrašą – imperatorienis teatras. Vieni buvo už Kiunjėdį Montarlo, kiti prieš jį. Fabvie buvo maištininkas, Bavu buvo revoliucionierius. Invalidų namai rūmai kairiajame senos krante 18 amžiuje karaliaus Liudviko 14 pastatyti bajorams, sunkiai sužeistiems kautynėse – XIX amžiuje juose buvo biblioteka ir karinis muziejus. Trenkė lagas, antrailis politinis veikėjas reakcionierius, Klozelis de Kiusergas, parlamentų narys, ir Klozelis de Montalis, dvasininkas broliai, restauracijos laikų reakciniai politiniai veikėjai, ultrarojalistai. Salaberį, vienas iš baltojo teroro organizatorių restauracijos pradžioje, Pikaras – 1769-1828 restauracijos metais populiarus prancūzų dramaturgas. Kiunje de Montarlo, restauracijos laikų politinis veikėjas, buvęs liberalinėje opozicijoje prieš Burbonų vyriausybę, dviejų samokslų prieš ją dalyvis. Kovojo ispanų pusėje prieš Angulemo kunigaikščio kariuomenę ir buvo jo sušaudytas. Fabvie liberalinis profesorius juristas, XIX amžiaus trečiajame dešimtmetyje populiarus Paryžiaus studentų tarpe. Bavų, Napoleono generolas ir Peras. Knygų pirklys Pelisie leido Volterą šią antraštę. Volteras – Prancūzų akademijos narys, raštai. Tai traukė pirkėjus, kalbėjo šis naivus leidėjas. Visuotinė nuomonė buvo ta, kad ponas Šarlis – Luozonas bus šio šimtmečio genijus. Šarlis Luozonas, reakcinis publicistas, pristatęs Prancūzų akademijos konkursui rinkiniai lėraščių skirtų Liudvikui XVIII. Ji pradėjo jau graužti pavydas šlovės ženklas ir apie jį buvo sudėta šis eilėraštis. Baisiai nori Luozonas serelius skraidyti, bet žasies plėvėtos kojos kyšančios matyti – Kardinolui Fešui atsisakius laisvų norų atsistatydinti, Lyono dieceziją administravo Depenas, Amazijaus arkivyskupas. Tarp Šveicarijos ir Prancūzijos dėl Dapo slėnio kilo ginčas, kuriam pradžią davė memorandumas, parašytas kapitono Diufuro, dabar jau generolo. Dar niekam nežinomas Sen Simonas brandino savo didingą svajonę. Mokslo akademijoje buvo garsus Fourier, kurį palikonys užmiršo ir kažkokioje palėpėje gyveno kitas niekam nežinomas furjė, kurie ateitis visada prisimins. Jau pradėjo kilti lordo Bairono žvaigždė. Pastaboje prie vieno iš savo eilėraščių Milvoa pranešė apie jį prancūzijai pavadinęs jį tokiu lordu Baironu. Davidas Danžė mėgino įkvėpti gyvybę marmurui. Siaurame seminaristų ratelėje Feljentinų akligatvyje abatas Karonas išgyrė vieną nežinomą kunigą vardu Felicite Roberą, kuris vėliau virto Lamenė. Furie 1768-1830 baronas žymus geometras, didžiojo utopisto bendra pavardis. Davidas Danžiai 1788-1856 žymus prancūzų skulptorius portretistas. Felicité Roberas Lamenė 1782-1854 vienas iš svarbiausių krikščioniškojo socializmo teoretikų ir veikėjų XIX amžiaus ketvirtajame ir penktajame dešimtmetyje. Kažkoks daiktas rūko bei pūkštė senoje, keldamas tokius garsus, kurie girdisi plaukiant vandenyje šuniui ir plūdinėjo savo vieną į kitą pusę po Tuilry langais, nuo karališkojo tilto iki Liudviko 15 tilto. Tai buvo niekam tikęs mechaniko žaislelis, tuščiagalvio išradėjo svajonė, utopija, garlaivis. Paryžiečiai abejingai žiūrėjo į šią niekam nereikalingą išmonę ponas D. Voblanas, kuris perversmų įsakais ir naujais paskirimais reformavo institutą, garbingas kelių akademikų iškėdėjas, po šio savo žygio pats negalėjo patekti į jų tarpą. Sen Žermeno priemestis ir Marsano paviljonas panoro turėti policijos prefektų poną Delavo dėl jo dievo baimingumo. Dupjitrenas ir Rekambie medicinos mokyklos amfiteatre įsiplūdo, grumodami vienas kitam kumščiais, susigenčia dėl Jėzaus Kristaus dieviškumo. Kiuvjė, vienakimi žiūrėdamas į Mozės genezės knygą, o antrąją į gamtą, stengiasi tikti reakcingiems šventeivoms, derindamas iškastinius gyvūnus su Biblijos tekstais ir versdamas mastodontus liaupsinti Mozę. Senžermeno priemestis, aristokratiškasis Paryžiaus rajonas, Marsano paviljonas, Tuilery karališkųjų rūmų sparnas, kur restauracijos metu gyveno Berį kunigaikštis. Ten nuolat rinkdavosi kraštutiniai reakcionieriai, ultrarojalistai. Cuvie 1769-1832 garsus prancūzų gamtininkas. Ponas François de Nefšato, Gertinas Parmantie, atminimo puoselėtojas, kiek įmanydamas rūpinosi, kad bulvės būtų vadinamos ne pomme de terre, bet Parmantier, tačiau jokio pasisekimo neturėjo. Abatas Greguaras, buvęs vyskupas, buvęs konvento narys, buvęs senatorius, rojalistų polemikos buvo pažemintas į niekšengojo Greguaro laipsnį. Šis posakys, kurį mes ką tik pavartojome – pažeminti į laipsnį, pono Roje Kolaro buvo paskeltas neologizmu. Po Janos tilto trečiąją arką dar galima buvo įžiūrėti naują, savo baltumu iš kitų įsiskiriantį akmenį, kuriuo prieš dviejus metus buvo užtaisyta skilė minai padaryta Bliucherio, kai jis ketino tiltą susprogdinti. Ruaje Kolaras, doktrinierių, nuosaikiųjų monarchistų politinės grupės galva. Bliucheris – Napoleono karų laikais Prūsijos feldmaršalas suvaidinė žymų vaidmenį Vaterlo kautynėse. Teisingumas pasodino į kaltinamųjų suolą žmogų, kuris, pamatęs įeinant į Paryžiaus dievo motinos katedrą grafą Dartua, garsiai pasakė po velnių, man gaila tų laikų, kada Bonapartas ir Talma už parankės pasirodydavo laukinių baliuje. Maištingos kalbos, šeši mėnesiai kalėjimo – Išdavikai veikėsi juose. Žmonės, kurie kautinių išvakarėse buvo perėję į priešo pusę, neslėpė gautų atlyginimo ir nesidrovėdami vaikščiojo vidury dienos, ciniškai gerdamiesi turtais ir titulais. Linji ir Katr Bra dezertyrai viešai rodė savo parsidaviliškas sielas ir atsidavimą monarchijai, užmirždami žodžius užrašytus viešose išvietėse ant išvedinių sienų Anglijoje. Prieš išeidami susitvarkykite drabužius. Šitkas sumišai plūduriuoja dabar jau užmirštų 1817 metų paviršiuje. Istorija niekina beveik visas šias savitas ypatybės ir ji negali kitaip elgtis. Jos užtvindytų ją savo nepabaigiamą srovę. Tačiau šios detalės, neteisingai vadinamos smulkiomis, yra naudingos, nes žmonijai nėra per smulkių faktų, kaip augalijai nėra per smulkių lapų. Kaip tik iš atskirų metų fizionomijos ir susidaro šimtmečių veidas – šiais 1817 metais ketvertas jaunų paryžiečių iškretė gražų pokštą. Dvigubas kvartetas. Tie paryžiečiai buvo vienas iš Tulūzos, antras iš Limožo, trečias iš Kauro ir ketvirtas iš Montobano. Bet jie buvo studentai, o studentai juk paryžiečiai. Mokytis Paryžiuje – to lygų būti gimusiam Paryžiuje. Tie jaunuoliai nieko nepasižymėjo, tokių yra kiekvienas matęs. Keturi pirmo sutikto žmogaus pavyzdžiai. Nei geri, nei blogi, nei mokyti, nei nemokšaus, nei genijai, nei idiotai, tačiau patrauklus tuo žavingų pavasariu, kurio vardas 20 metų. Tai buvo stačiai keturi Oskarai, nes šiuo laikotarpiu Arturų dar nebuvo. Uždekite jam rabiškus milkalus šaukė romansas. Oskaras eina – Oskaras, aš pamatysiu jį. Aistra Osijanų jau pradėjo vėsti, elegantiškumo pavyzdžių buvo laikomi skandinavai ir kaledoniečiai, grinasis anglų stilius įsivyravo tik vėliau ir pirmasis iš Arturų, Wellingtonas, dar tik neseniai buvo laimėjęs Vaterlo kautynės. Wellingtonas anglų kariuomenės vyriausiasis vadas Vaterlo kautynėse. Šie Oskarai vadinosi vienas Feliksas Tolomjesas – iš Tulūzos, kitas Listolie iš Kaoro, trečias Fameilis iš Limožo, paskutinis Blašvelis iš Montobano. Suprantama, kiekvienas iš jų turėjo po meilužę. Blašvelis mylėjo favoritę, gavusio šį angliškai iškraipytą vardą po savo kelionės į Angliją, Listolie dievino Dalyje, pseudonimu pasirinkusią gėlės vardą, Fameilis aistringai mylėjo Zefiną, mažybinis vardas iš Žozefenos. O Tolomjesas turėjo fanteną, pramintą blondinę dėl jos puikių saulės spalvos plaukų. Favoritai Dalija, Zefina ir Fantina buvo keturios žavingos merginos, kvapnios ir spendinčios, dar truputį panašios į darbininkes, nes dar nebuvo galutinai metusios adatų, truputį išmuštos iš vėžių meilės nuotikių, bet veiduose dar išlaikiusios tą dvasios giedrumą, kurį teikia darbas – o sieloje bent kiek nekaltybė žavesio, kuris išlieka moteriai po pirmo nupolimo. Viena iš tų keturių merginų buvo vadinama jaunėlė, mat ji buvo jauniausia, o kita sene. Seniai buvo 23 metai. Kad niekas neliktų nuslėpta, pasakysime, jog pirmosios trys buvo labiau prityrusios, lengva pėdiškesnės ir labiau sitraukusios į gyvenimo sukūrį, negu blondinė Fantina, kuri pergyveno dabar savo pirmąją iliuziją. Dalija, Zefina ir ypač favoritė nebūtų galėjusios to pasakyti apie save. Romantiška jų jaunatvės apysaka vos prasidėjusi jau turėjo ne vieną epizodą ir mylimasis, kuris pirmame skyriuje vadinosi Adolfas, antrame jau virto Alfonso, o trečiajame Giustavu. Neturtas ir koketiškumas – du nelemti patarėjai. Pirmasis barą, antrasis meilikauja ir abudu kiekvienas iš savo pusės tyliai kažką šnipžda jausiai gražioms – iš liaudies kilusioms merginoms. Šios jėlos likusios be priežiūros klausosi šių balsų. To rezultatas puolimas, o paskui akmenys, kuriais jos apmėtomos. Jas prislėgia blizgesiais viso to, kas kaistu ir neprieinama. Deja, kas atsitiktų jungfrau, jeigu jinai jaustų alkį. Favoritė, pabuvojusi Anglijoje, turėjo dvi gerbėjas Zefiną ir Daliją. Jau pačioje ankstyvojoje savo jaunystėje ji gyveno viena. Jos tėvas buvo senas matematikos mokytojas Toržievis ir Pagirūnas. Jis buvo nevedęs ir nors jau senyvas, lakstė pas mokinius. Būdamas jaunas šis mokytojas kartą pamatė, kaip kambariniai užkibosi Jonas už žedinio grotelių. Šito įvykio jam užteko įsimylėti. Taip gimė favoritė. Retkarčiais ji suteikdavo gatvėje savo tėvą, kuri su ja pasisveikindavo. Vieną rytą kažkokia sena šventeiviškos išvaizdos moteris atėjo į jos kambarį ir paklausė. Jūs manęs nepažįstate, panelę? Ne, aš tavo motina. Tai tarusi senė atsidarė bufetą, išgėrė ir pavalgė, atsigabeno savo čiužinį ir įsikūrė pas dokterį. Ši motina niurzga ir davatka apie nieką nesikalbėdavo su favorite, ištisas valandas nepratardavo nei žodžio, pusryčių, pietų ir vakarienė suvalgydavo už keturis, dažnai nueidavo pačion paliežuvauti su durininku, kuriam pasakodavo šlikštybės apie savo dukterį. Kasgi suvedė dalyje su listolijai, o gal ir su kitais, ir ją patraukė į dyką gyvenimą. Nekas kitas kaip neregėtai gražūs rausvijos nagučiai. Kaipgi tokius nagučius gadinsi darbu? Moteris, jei nori išlikti dorovinga, neturi gailėti savo rankų. O dėl Zefinos, tai ji pavergė fameilio širdį išdykelišką ir mielą manierą sakyti, tai ponia. Jaunieji vyrai buvo draugai, jaunusios merginos tapo bičiulėmis. Tokius meilės ryšius visada lydi tokios bičiulystės. Išmintis ir dorybė – du skirtingi dalykai. Šito įrodymas gali būti tas, kad favoritė Zefina ir Dalija – žinoma su visais rezervais dėl šitų neteisėtų vedybinių ryšių, buvo išmintingos merginos, o Fantina buvo dorybinga mergina. Dorybinga paklausite, o kaipgi Tolomjesas? Saliamonas būtų atsakęs, kad meilė yra dorovingumo dalis. Mes tik tiek pasakysime, kad Fantinos meilė buvo pirmoji meilė, vienintelė meilė, ištikimoji meilė. Iš visų keturių tik jai vienai sakė tu, tik vienas vyriškis. Fantina buvo viena iš tų būtybių, kurios pražįsta, taip sakant, pačiose liaudės gelmėse. Kilusi iš juodžiausių socialinės tamsaus gelmių, jie turėjo savo veidę anonimiškumo ir nežinomybė ženklą. Jinai gimė pajūrio Montreilyje. Kas buvo jos tėvai? Kas galėtų šitai pasakyti? Niekas nepažino nei jos tėvo, nei motinos. Ja vadino Fantina. Kodėl Fantina? Kito vardo ji niekomet neturėjo. Kai ji gimė, dar tebe buvo direktorija. Pavardės ji neturėjo, nes neturėjo šeimos. Neturėjo krikštavardžio, nes tais laikais nebebuvo bažnyčios. Ja ėmė vadinti taip, kaip atėjo į galvą, ją ja praminti pirmam praeiviui, ją ja sutikusiam gatvėje visai mažytę ir basą. Ji prieėmė šį vardą lygiai taip, kaip iš debesies vandenį, lietaus metu krintantį ant jos galvos ją vadino mažiulę Fantina, o daugiau apie ją niekas nieko nežinojo. Tai šitai patėjo į gyvenimą šį žmogiškoji būtybė. Dešimties metų Fantina paliko miestą ir stojo tarnauti pas apylinkės fermerius. Penkiolikos metų jie atėjo į Paryžių ieškoti laimės. Fantina buvo apveidi ir išliko skaisti tiek ilgai, kiek tik galėjo. Ji buvo graži blondinė, apdovanota nuostabiais dantukais. Jos kraitis buvo auksas ir perlai, bet tasai auksas švitėjo ant galvos, o perlai burnoje. Ji dirbo, kad gyventų, paskui irgi, kad gyventų pamilo, nes ir širdis pažįsta alkį. Ji pamilo Tolomjesą. Jam tatai meilis nuotikis, jai tikrai stra. Lotynų kvartalo gatvės, knipždėti knipždančių studentų ir grizečių, matė šio sapno pradžią. Fantina šiame Panteono kalbos labirinte – kur vyksta tiek daug meilės nuotikių žuomasgų ir atomasgų, ilgai vengė Tolomjeso, bet vengė taip, kad visuomet su juo susitiktų. Yra toks vengimo būdas, kuris labai panašus į ieškojimą progo susitikti. Trumpai sakant, idėlė prasidėjo. Blašvelis, Listolie ir Fameilis sudarė savotišką ratelį, kurio galva buvo Tolumjesas. Jis ir buvo visų protingiausias. Tolomjesas jau nykstanti seno studento tipas, jis buvo turtingas, turėjo 4000 frankų rentos. 4000 frankų rentos skandalingai daug šventosios Ženevjevos kalnui. Tolomjesas buvo prastai įsilaikęs 30 metų lėbautojas, raukšlėto veido ir bedantis, bet ant jo galvos jau reiškėsi plikė, apie kuriais pats be jokios širdgėlos sakydavo. 30 metais mėnulis – 40 kulnas. Jo virškinimas buvo nekoks, o prieš kiek laiko jam pradėjo šarauti vienakis. Tačiau jo geso jaunystė, juos markiau jis kurstė savo linksmumą. Dantis jam atstojo samujis, plaukus, džiaugsmas, sveikata, ironija, o jo verkianti akis nuolat juokėsi. Jis buvo suguręs, bet tuo pačiu metu žydėti žydėjo. Jo jaunystėje paliko pozicijas daug anksčiau, negu galima buvo tikėtis – bet traukėsi atgal visiškai tvarkingai, leipdama juokais ir visus sakindama savo žiūrėjimu. Jis turėjo parašęs pjesę, kurios vodevilio teatras nepriėmė. Kartais jis parašydavo vieną kitą prastoką eilėraštį, bet to jis išdidžiai abejojo visu kuo pasaulyje, didi jėga silpnųjų akise. Taigi, apdovanotas ironija ir plike, jis buvo vadovas. Ajen ir anglų žodis reiškia geležį. Ar ne iš jo yra kilęs ir žodis ironija? Kartą Tolomjesas pasivėdėjo nuostris į šalį ir mislingą minatarė jiems. Netrukus eina metai, kai Fantina, Dalija, Zefina ir Favoriti mus prašo padaryti joms surprizą. Mes tai esame iškilmingai joms prižadėję. Kaip senos moterys Neapolyje šaukė šventam Januarijui, gelton veidį padaryk stebuklą. Taip ir mūsų gražuolės mambė perstogė sako, Tolomjesai, kadagi tu pagimdysi savo surprizą?